Det har varit mitt liv och mitt tidsfördriv att få jäckat smått med kvinnorna. Ute mången jazz har jag kysst en tass som direkt av det södet mot i grinnorna. Men på sistone så har jag notat saken mera kallt och nu säger mina vänner överallt att jag har blivit mycket, mycket mycket bättre nu på gamla dar Gamle Adamsson han har och drömmer gott om det som var Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar Hur än de fjädrar sig så vill jag svara nej Kan man begära mer av mig om jag någon gång som make söker mig en maka Så vill jag aldrig bli en krake åt någon kraka. Nej, jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och där ser man den som far, han har sin framtid kvar. från sin taburett för alltid tog reträtt till en kommission där militär frågans fel och ve ordnas så att det talas blott om det som där Om man frågar sig hur står det till med vår köförsvar lämnar kommissionen alltid detta svar Jo, det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar. dagar ni som gammalt var facklat och gjort segel klar Så det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dar. Pansarbåten och horn, våra pansartorn Det är både skrot och korn och fylgiga hela tapperheten och allt vad de heter betraktar man dem bara som antikviteter. Så har det blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man den som spar, han har sin framtid kvar.